Televízia Markíza uvádza animovaný film Medzi nami zvieratami. Бердюк, але врать їм са. Тип-тип-тип-тип. Ну, ваш. Хе-хе-хе. niečo, mama. Uh, paráda, dnes máme pekne. No nič, do roboty. <laughs> Ahoj, Ben. Bingo, teraz ideš ty! Vďaka, Miles. Daj vedieť, keď uvidíš Otisa. Do toho ma nezaťahuj. Tak fajn, schôdza o 5 minút. O, A chcem tam vidieť úplne všetkých. Duke, nevidel si Otisa? Nie, toho som nevidel. Kde som to skončil? No, už viem. He? Títo pohľači. Oh, oh, čau, Benny, ahoj! Čau, čau. Ahoj. ahoj. Hej, nevidel si Otisa? No iste, viem presne, kde je Otis. A vy sa k nemu nepribližujte, chlapci, jasné? Oh. No, ako povieš, kamarád, ale na tú schôdzu asi prídeme inokedy. Inokedy. Mm. Hej, asi tak. Kedy? Hej, hej, hej. Fuj, do niečoho som šľapol. A čo to mám na kopite? Eta. Otis. Oh, ben, neboj sa. Som si istá, že o chvíľu príde na schôdzu. Dobre, ja sám, ja sám. Dobre, pustite ma. Máme opustiť? Dobre, nie som hluchý. Tak, chlapci, ukážem vám, o čo ide. Vymyslel som to ja sám a chcem to nazvať Hill Surfing. Bacha na kopytá! Ja neviem, chlapci. Vyvážujem, držím. Si si istý, že je to bezpečné, Prosím ťa, zo bezpečné? Absolutne bezpečné. Surfing bol vždy bezpečný. To je pravda. Dobre, kamennú soľ. Mm. Poďme na to ja si to vyskúšam. Prvý rad. Ja zadný. Nikdy chcete sa pozabíjať? Freddy? O, počkajte, ešte fotka. Rýchlo, rýchlo. Bučo. Čo? Kde si vzal to jablko? E, toto jablko? O, ono pôvodne bolo primontované na tomto. O. Otis? Čo, čo sa deje? Vo chvíľach, ako je táto, s obľubou hovorím... Mm. Do kelu! ピタ vám dobré ráno. Dobré, dobré ráno. Dobré ráno. Tak fajn, dobré skôr ráno. ako začneme, jedna oslava. Vyplznutý Ev má dnes 13 rokov. Psí život je naozaj pod psa. Hm. A nezabudnite, že... Hm, Zdravím. Čau, oci. Ja viem, že asi čakáš nejaké vysvetlenie ohľadne toho eh, slepačieho výbuchu, čo mám na sebe a, a, a tých mazľavých ropných škvrn. <laughs> Ale vieš, ja... <laughs> Z tohto sa vážne už uľaš ty zo všetkých najviac, lebo ty, ty miluješ humor a na tom sa všetci zhodneme. Sadni si, áno. Ja, ja, ja si sadnem. Kúli. Prepačte, to som nechcel. Je to tesno. Takže pokračujem. Nezabudnite, že v stodole sa dnes večer podáva jablková šťava eh, zadarmo. Myslím, že máš v rypáku mŕtvu včelu. Och, och, veď je živá. Dobre, takže k prvej téme. Nelegálne obchody. Naozaj to musím opakovať každý deň. Nakupovanie ľudských predmetov od cisla z podsvetia je prísne zakázané. Ahoj, Moto. Čau, Otis! <laughs> Počúvaj, mám tu pre teba Nike. E, fajn, ale teraz na to nie je najvhodnejší čas. E, e, počkaj chvíľu. <laughs> Franky, poď sem. Franky, poď sem. Neboj fajn, ja ti neublížim. Franky, poď sem. E, e. Povedal som ti, že to už nikdy Prepáč, musím vychovávať. E, takže Nike, kde sme skončili? E, prepáčte, ale musím končiť, pán Jordan R. <laughs> Omyl. Ďakujem. E. Druhý bod. Znova vás upozorňujem, že sa začína sezóna kojotov. Zabudli. Sú to kruté a zúfalé zvieratá. Prvé pravidlo. Chodte v skupinkách. Druhé pravidlo. Po celý čas sa musíte zdržiavať vo vyhradených priestoroch. A po tretie, dávajte si pozor. Dobre, tak rozchod. A teraz únik, odchod, odchod, krok, krok, krok. Otis! Čo keby si sa ešte chvíľu zdržal? Mám strach, čau. Tak čo, Miles? Čo myslíš? Že máš šťastie. Väčšina kráv má len 4 kopytá, ale ty budeš mať jedno navyše a bude ti trčať z... Dobre, to by stačilo. Oci! Sadnú. Fajn, už sedím. Dobre, poprvé, radšej sa ani nepýtam, kto ti to telefonoval. Boli to sisľovci však. No, vieš... Nie, nechcem nič vedieť. Boli to oni? Ja... Nie, mlč. Ja to nechcem vedieť. Prečo mi to všetko robíš? Vieš, ako teraz vyzerám? Takže ide len o teba. Ah, kde si bol dnes ráno, Otis? Chcel som si len trocha užiť. Raz by si to mal skúsiť aj ty. Začne sa to úsmevom a pomaly sa to šíri. Slúbil si, že mi pomôžeš vykliestiť kríky. Vieš, že je kojotia sezóna. No a kojoti. Nechápem, prečo to tak prežívaš. Sú to kojoti. Oni sú krpatí. My sme obri. Čo nám môžu urobiť? Ešte sa máš čo učiť. A nechápem, na čo tu máme ohradu. <laughs> Vážne, tá ich nezadrží. Tá ohrada určuje náš priestor. A kým ešte kopem kopytami, vo vnútri tej ohrady nepríde žiadne zviera k úrazu. Toto robíš ty? Ty, jasné, ale ak chceš zo mňa vychovať veľkého šéfa, tak to vzdaj. Ja na to nie som. Vážne, keby som tu šéfoval, vyzeralo by to inak. Každý nech sa stará o seba. Otis, Silný muž sa postaví sám za seba. Silnejší muž sa postaví za iných. No, dokeľu, škoda, že tu nemám pero. Dnes máš službu. Budem tam. Otis, jedného dňa musíš dospieť. Keď budeš celé dni tráviť hlúpostiami, nebudeš šťastný. Vraj nie? Tak ma sleduj. Mm. Oh! hryznú ti hlavu. Chcem povedať, že je to skvelá zábava. Golfový klub Easy Springs. milion są majstersy weta! tu predvádzaš? vám po akých užitočných a chutných veciach skáčem. Rozbí, mm. vrezne, roštenka. <laughs> Výborné, ale mohol by si prestať. Olty, Olty, Olty. Ahoj, Olty. Ahoj, Medy. Tak čo, ako sa máš? Urob pusinku, nech sa zasmejem. Uh povedz, som úžasný. Mm, ja som úžasný. <laughs> Dobre, teraz ty. Povedz, to je ale vietor. To je ale vietor. <laughs> Výborné. Teraz ja, teraz ja. Hm, až na budúce, už musím ísť. Maj sa ty. Mm. <laughs> Ja som nemehlo. Hej, kto je to? Tie sú nové. Farmár ich priviedol. Za čo mu ďakujem? Niečo sa stalo s ich stádom, len tie dve to prežili. Mm. Potrebujú priateľa. Hej, hej, hej, hej, pozor! Prepáčte, ale nemohol som si vás nevšimnúť. Mm. Počkať, eh. hej, to je ale šok, vy ste... Tehotná? No áno, teda naozaj, lebo nie je to až také nápadné, najmä keď sa poriadne vystrieš a nevystavuješ to tak na obdiv. Len keď sa postavíš z profilu, trocha sa to vydúva, vlastne zaobľuje, zaobľuje. <clears throat> Ja som Otis. Um, pozor, Daisy. Chlapec má na čele napísané loser. To som len ja, myšiak akrobat. C. X. N. Q. Spamätaj sa, chceš ma zničiť? No nič, len som vás chcel privítať na našom dvore. Som si istý, že ty aj tvoja... Nemá záujem. Kľúčové slovo nemá. Teraz ty. Nemá záujem. Moja priateľka Bessie. Hej, je rozkošná. O, eh. Rada ťa spoznávam, Otis. Tiež ja. Um, <laughs> prepáč, malo to byť naopak. Um, ale nič. Pre teba to nie je partia, ale tá jej priateľka, to je kus hej, hej, hej, hej! ľudskom človeku. Hm? Vidíš? Idem na čas. Presne ako som... Vidím. Krč, chytil ma krč, oh, to je bolesť. Oh, oh. Oh. Už to prešlo? Vítaj, chlapče. Oci, e, rozmýšľal som a príjmem tvoje ospravedlenie. Ale čo? No jasné, som veľkorysý. Eh, hm. Tak, dobre. E, Nechcem ťa sklamať, oco, len si chcem v živote aj trocha užívať. Krásna noc však. si som tu sedával s tvojou sestrou. Ja nemám sestru. No hej, tak to asi bolo s tebou. <laughs> ah, pekne, ďakujem. <laughs> Takže sa nehneváš? Nehnevám sa. Super, lebo som ťa chcelo niečo poprosiť. Moji kamoši dnes idú do stodoly a nie, že by mi na tom záležalo, ale nacvičili sme hudobné číslo, ktoré tam chceme predviesť. Hovoril som im nie, ale oni ma prehovárali, opakoval som im, musí moc sa vystriedať v službe. Je to moja služba, nie jeho. Ja som dnes na rade, nechcem byť sebecký, povinnosť je povinnosť a ja si ju splním a... Čo povieš? Hmm. Otis, Nikdy som si nemyslel, že niečo dosiahnem. Ani to, že raz budem mať niečo na starosti. No jedného dňa sa to zmenilo. V deň, keď som našiel teba. Vybral som sa na lúku a vidím tam malé teliatko. A opustené, roztrasené. Vtedy sa s tebou ešte dalo dohodnúť. Tak som ťa vzal so sebou. A Viem, že to znie neuveriteľne, ale pozrel som sa na oblohu a bol by som prisahal, že som videl tancovať hviezdy. A v tej chvíli som vedel, že zostanem tu a že sa usadím. Vďaka tebe som našiel miesto. Mám ťa rád. Stále chceš odísť však. Hej, to chcem. E, uznávam, uznávam, že to, čo hovoríš, je senzíš a má to hĺbku a... Senzíš nikto nehovorí. Ja to hovorím, fakt, a občas používam aj supiš. Hm, pozoruhodné. No tak choď, bav sa. Ja tu teda zostanem. Ďakujem, si poklad. Otis. Áno? Buď ten silnejší. No jasné, jasné, to je tá dobrá fráza. Však silný muž sa postaví sám za seba, ten silnejší dokáže prekonať, bla bla bla bla. Mám to uložené v trezore. <laughs> Hop. Widzisz? Uczim się. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. She call me Mr. Bombastic, fully fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Ro, Ro, romantic. me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Rose. Smooth. Kto je tu? Hm. To som ja. Hm. Nazdar. Haha, daj sem. Ahoj, fešák. To je moja stodola. Paráda, chlapci. Hej! Meškáš, poď si. Mať také nemehlo, to je terno. Prestaň, podľa mňa je milý. Only song you will hear is the beating of my heart And we will mmm, and have some sweet pillow talk And fantastic Boom, boom, boom, boom Prosím potlesk, to bol náš jedinečný Biggie Cheese. Dnes sa tu pekne roztočíme. Hey back! Zložte kopytá spod a ty nerobíš show business. <laughs> Kde to žiješ? Na slame? Dedinský kôň. No nič. Čo si taký vyjavený? Podajte mi brusnicovú omáčku. Mŕtvy more! Všetci zomrieme, iba nevieme kedy. U vás to vieme. Na takým zdanie. tak, fajn. Dnes mám pre vás jedno špeciálne prekvapenie. Už dávno žiadate. Dámy, je tu niečo pre vás. Náš drahý Otis a jeho tým! predstavuje. <laughs> Vieš čo? Ja to tak nenechám. Ach, daj mu pokoj. No dovol, ja môžem zatelefonovať komu budem chcieť a kedy budem chcieť. A presne to urobím, lebo ja viem, čo je to žúrka. Nie som suchár, čo len vysedáva pred telkou a schne a schne, jasné? Pán suchár, toto sa nerobí. Hm. <laughs> Doniesli nám pizzu. Už tam letím. Počkaj, ja sám, ja sám. Pizza, pizza, pizza. uh, uh, vďaka. Musím to rozmeniť. Drobné si nechaj. Objednali ste si toho naozaj dosť. Uh. No hej, urobili sme si normálnu ľudskú žúrku. Teda žúrku. <laughs> Veľkú. Chceme osláviť našu humánnosť. Milujem žúrky, kamoš. Nemôžem... Nie! No, no dobre, tak ja idem. Majte sa! Vydrž! Už len chvíľu! Odpadla mi ruka. A myslím, myslím, moja umelá ruka. Oh, páni, to je mi veľmi ľúto. Netušil som. Nepotrebujete pomoc? Nie, nepotrebujem. Uh, to je proti môjmu vyznaniu. Som... Som nepomocista. Oh, Cool. Hm, ja som baptista. A čo s týmto? Vieš čo, nechaj si ju, aj tak je špinavá. Vážne? Fajn. Čekuj, kamoš, mám ďalšiu ruku! Hej, to je aká won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand. Dobrý večer, dámy. Prepáčte, že sme vás prepadli tak neskoro, ale mali sme ešte povinnosti. <laughs> Vezmeme si šest z vás. Ak niektorá z vás čo len cekne, môžeme plán prekročiť. Chlapci, vyberajte. Dnes odtiaľto ani jedna z nás neodíde. Ty sa chceš hádať? <laughs> Hm? hm? chceš nám zabrániť v tom, na čo sa chystáme. Sliepka, myslíš, že to zvládneš? Ha? Ja nie, ale on. Ben, ako sa darí? Nevidel som ťa, inak by som ťa pozdravil. Polož tú sliepku, tak. Ako povieš, <laughs> žiadny problém. Len sme prišli pozdraviť, nič viac. Vie, že sliepočky milujeme. <laughs> Poznáš ma, lámať ženských srdc. Ako vidíš, dnes sme tak trochu vo výhode, Ben. My sme šiesti a ty si starý, tučný a si sám. O nie. Nie. Nie. odpočíva dobrý Ben. <laughs> Poď sem, ty môj rybár. Čo budeme robiť? Tu nás ochráni pred bojovmi! Má niekto z vás pištol? Ticho, prosím! Hej, neruším vás náhodou! Môžeme už konečne začať? Duke, kto povedie schôdzu? Musíme sa rozhodnúť. Schôdzujeme o tom, kto schôdzu povedie? Naozaj je to dobrý nápad? A tom by sme mali schôdzovať. Niekto to tu musí viesť a Bena nemáme, preto by som rád nominoval seba. Ale toto nie je možné. Psi sú, počúvajte ma, psi sú strážcovia, sú verní a sú ochrancovia. No jasné, a oblizujú sa. Ja nechcem šéfa, ktorý sa oblizuje. No, ja sa tam ani no, nedosiahnem. To nerobím. Už nie. Priznávam, raz som sa nudil a bol som trocha hladný. Raz som ťa videl, ako piješ zo záchoda. Hej! Piješ zo záchoda! Mal som prázdnu misku len preto, neodbočujme od témy. <laughs> Duke, pri všetkej úcte, myslím, že máš isté vlastnosti, ktoré ťa ako šéfa diskvalifikujú. Hej, aké? Okay. No čo? Poznáte ma, to robím len tak. <laughs> Nie pretože musím, kdeže. <laughs> No to je toho, tak nosím loptičky. Jedna drobná chybička. <laughs> No to ešte nič neznamená. Dobre, dobre, poďme hlasovať. No tak, ide sa hlasovať. Ktorí z vás sú za to, aby som bol novým šéfom? Ide Duke? Nech vládnu psi. Hlasujte za Duka. Kto je proti? Nemá vidno? Počúvajte ma. Všetci vieme, že Ben vždy chcel, aby na jeho miesto raz nastúpil Otis. Jasné, šéfovať bude Otis. Ja mu svoj hlas dám. Super! Super! A je to tu. Nechytíte ma. Zostaňte tu. Medy, chceš sa niekde stratiť? Môžem ísť za Outim? O, oh, myslím, že by si ho tým potešila. Outy, Outy, ahoj Outy. <laughs> O, oh, ahoj Medy, prepáč, ale teraz nie je vhodný čas. Čo to robíš? <laughs> Prestaň, no tak. Hej, hej, ale, ale, ale, to stačí. no tak, čo to robíš? Pána Jána. huh? <laughs> Hm? Wow! <laughs> Dostal si bombu loptou. <laughs> Pán Kopít. Med a mlieko. Otis, no, rád by som ti zablahoželal ako prvý. Stal si sa šéfom. Prosím? Hej, hej, hej, hej, Miles. Ja nie som šéf, nehrám sa na... Uh, šéfovanie! Za toto nie som zodpovedný. Chápem ťa, ale bol si zvolený drvivou väčšinou. Blahoželám, šéf. Hej! Čo ste sa všetci zbláznili? Je svetlo! Farmár sa o chvíľu vráti. Toto je absolútne neprípustné. <laughs> No tak, Otis. <laughs> Viem, pre koho máš slabosť. Pre divocha Majka. Čože? Divoch Mike. Mike. Divoch Mike. Divoch ja to neurobím. Nikto z vás ma nemôže donútiť, počujete? A všetci sa vráte do... Vráte sa na miesta, ktoré máte určené. Divok Mike! Divok Mike! Divok Mike! Už by ste mohli prestať. Nebudem tancovať len preto, lebo tu bude Divok Mike. Ty musíš mi pomôcť. Poďte sa tam zviera? To teda neviem, ale tancovať rozhodne vie. Ja by som to zabila. Podaj mi ten kus dreva, čo držíš. si to urobil? A čo som mal urobiť? Videl vás. Čo ak je po ňom? Mám puls! Toto je zlé. Veľmi zlé. To je fakt zlé. Zlé! To už stačí. Upokojte sa, počujete? Musíte sa upokojiť. Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Čo je? No tak, ty si vodca, tak veď. Ale na toto, na toto sa to nevzťahuje. Toto je totálne situačne odlišné niečo. Mm, e, nie som šéf. E, nie, nie, nie. O, musíme sa zbaviť tela. O? Prestaň. Vie priveľa. Treba sa o neho postarať. Treba ho zrušiť. Nikto sa rušiť nebude. Farmár je správny chlap, je k nám dobrý. A je vegán. Boh mu žehnaj. O, otázočka. Čo je to ten vegán? No, ja ti poviem. Nechaj mňa. To znamená, že nie je nič, čo má tvár. Nie, nie, to je vegetarián. Vegetariáni musia jesť potme, čo? To robia upíry, no tak. A nie je sír. Nejde len o sír. Vegáni nie jedia eh. nič, čo je z mlieka. Tortu? Eh, eh, v torte sú tie veci z vajec. Ale mlieko mne nešumie. ja mlieko milujem. To znamená, že nemôžem byť vegán? No ja milujem vôňu slaniny. A je to vonku. Prestaň ho kopať! Myslíš, že máme nejakú inú možnosť? Páni, to bola šupa. Tá hrča je väčšia než ja. Zaplač to! Ak sa zobudí, budeš makrý, jasné? Ej! Mm. Hm, ešte, ešte. Veď ťahám. Sledujte ma. A hm, najprv nos, a hm, potom brucho. a, a premет na zem. Juhu! <laughs> Knihu. Šarlotina sieť. Hmm. Tak znova. Sedel tu, čítal si, niečo mu pritom spadlo na hlavu a... Už to mám, už to mám! Uh-uh, ľahké. Z toho by tá hrča nebola. Prečo nie? No. Hej, ale spamätaj sa. Chce, chce to niečo väčšie. Hm, to jablko je voľné. Hm. Čo pozeráte? Hm. Skočil na to. Neskočil na to. Skočil na to. asi na to neskočil. Nie. Skočil na to. Ty... Mm-hmm. Prestaň to konečne robiť! No, kým nevymyslíš niečo lepšie, tak to robiť budem. Dobre, poďme. Ďakujem. Aj je to. Ja ako nový. Byť šéfom nie je až také ťažké. Zvládol som to bravúrne. To musíte uznať. Mhm. Ah, čau, ahoj, zdravím. Aký bol deň? Tak, no, Takže e, toto bol Otisov nápad? <laughs> Presne tak. Sme druhá obranná línia. Keby sme videli, či začuli niečo podozrivé, tak Otisa upozorním kikirikaním. O, od rána som na tom pracoval, počúvaj. <laughs> Hm. Vo chvíli najvyššej núdze to zaznie naplno. No teraz budeme hliadkovať. Hej, <laughs> super. Želám dobrú chuť! Freddy, si v pohode? Chudé biele mesko! Čože, nie som hladný! Naozaj nechcem nikoho zjesť! Žiadne stehno! Čo je? Čo sa stalo? Čo? Čo? Mm, dobre. Tak fajn, raz expresne obehneme dvor a potom žúrka volá. Ticho! Eh? To je paráda. Ale, ale, pozrime sa, naša nová spojka v najvyšších kruhoch. Eh. <laughs> Gratulácia, Otis. Mm-hmm. Ó, pozrite sa na to, chlapci! Bacha, nezobuď tú kravu! Ideš, ideš, ideš! <laughs> <laughs> sebe. Oh, neverím vlastným očiam. Mám sto chutí chytiť toho usopleného. Hej, ja som šéf, však. O, oh, oh, oh, presne, to sme chceli povedať. Nechceme to povedať? Chceme aj podľa toho konať. Reči a činy. Poďme. Toto my robíme s kravami, dobre, nie? <laughs> mm. <laughs> už zasa odtiaľ počujem hudbu. Aj ty to počuješ? Ten farmár sa úplne zbláznil. Treba niekoho zavolať. Stále to hovorím. Eh. Cítim smutanú. Ticho, ticho. Mlčte, mlčte. Dobre, všetci za mnou. Eh? Hm? hm? vonku je nejaká krava. Ale isté, že tam je. Veď máme dobytok. Ale nie, ja myslím priamo pod oknom. Je rovno pred domom a kuká sem ako duch, ako, ako zloduch. Nie, kravy nemajú v obľúbe budovy. Radšej sú vonku na lúke, kde majú dobrú pastu. Nathan Rendl III. Ja, ja nie som blázon. Liekmi mi len upravujú chemickú nerovnováhu. Nechcem, aby si tam sedel a myslel si, že mi preskočilo. Jo, si úplne pometená ženská. Kam si dala rozum, to neviem. Ale je prač. Hm. Za mnou, za mnou. zasa si mi dupol na nohu. No. Musíme byť. To je super, chlapci, to je strašne napínavé. Tvoj nový imič sa mi páči, Otis. Dobre, vieš, čo máš robiť. oh, pamätá si to? Pamätám si. Áno, pamätá si Fixuj to. Fixuj to. Teraz. veci. O, no, chlapci, uštipnite ma, nech viem, že nesnívam. Otis sa rozhodol, že si s nami vyrazí. To je jeden z najťažších zvieracích hriechov, a? Hej! jeden z najťažších. Áno, áno, počuj, Bat, Bat, máš ma troš? Jasné, no. všetko tu má. Á, paráda. To je pohľad, čo? Pastva. <laughs> Ukážu, paráda. Tu je to, si slepý. Uuu, sme rebeli, sme rebeli. Áno, šancu. <laughs> Šťastné pláne. O, škoda, že za nimi nemôžeme. Áno, no, som zdrvený. Miláčik, povedala som ti, cez týždeň by si nemal tak ponocovať. Uh, uh, uh, cez týždeň by si nemal tak ponocovať. Blé, blé, blé. No určite, urobím si, čo chcem. Ja si môžem robiť, čo chcem. To, čo chcem. A ty tu nemáš čo robiť. Eh. Eh. Poďme tady ono. Dobre, takže cez okno. Hlavne ticho. O, hej, zasa si do niečoho šľap. Ticho, chytíte na laktózu. O, to je smrad. Ja sám. Raz. Raz. Dva. a... Na! Toto my robíme s sopliakmi. Rýchlo! Padáme! Ty si, no tak. Poď, poď, no tak. Viac tam nepôjdem, viac tam nepôjdem, viac tam nepôjdem, viac tam nepôjdem a budem ku kravičkám dobrý. Z Red Bullom si skonč. Mali by nás komunovať, pretože my sme králi vážení, čo? Viděl si ten výraz? Skvé. Skvělé. Skvé. Skvělé. Prípitok na nový svetový poriadok. Teraz tu budeme vládnuť my. Hej, na našu vládu. Sme nenotknutelní, chlapci. Do kelu, do kelu. Do kelu. Je to v keli. Pustite ma von, chcem vystúpiť. Polícia Čo budeme robiť? Počuješ, musíš zastaviť. Nemôžeme zastaviť, držte sa. Čo horšie sa ešte môže stať? To, čo vidíte, bude zrejme skupinka tínedžerov, ktorí sa rozhodli, že sa povozia. Vystrašíme ich a pošleme domov. Viete, decka, nič nezaberie tak, ako osobná prehliadka. <laughs> Ešte to nakrúcate? Oni majú kameru. No s Bohom! Mami! Mú! <gasps> Veď je to len auto, nie? No, no, to je vrtulník! To je vrtulník! To je náš koniec! Prerušujeme vysielanie a prinášame vám mimoriadne správy. No, pozri sa na to, ten svet sa úplne zbláznil. Detská do seba nalejú energetické nápoje, napchajú sa sladkosťami a... Ó, to je naše auto! Na mieste máme aj... To bolo kopito! V našom aute sa vezie krava! To bolo kopito! Ako nás informoval kapitán O'Hanlon... Eh, to je Nora Bidiová. Ako to, čo zasa chcem. V televízii ukazujú moje auto a ja si myslím, že v ňom sedí krava. Aj pred našim oknom som videla kravu. V tom bude súvislosť. Nemyslí si, že znova nezavolám Gary. To bolo super, dobré. Oh, oni nás chytia, zobrieme! Všetci zobrieme! Oh, <laughs> oh, oh. Rýchlo, chlapci sú pred nami. Horia mi kopytá. No tak pridajte, pridajte. Sú kúsok pred nami. Doprava. Máme ich. to strach, videli ste? Jasné, strach je pre teba neznámy pojem. Omylom som si prešiel po nohe. Aha, čo? O, ideme sa Som vyspať. hotový. Poďme. Poďme. <laughs> tak fajn, vypadáme Otis, uvidíme sa zajtra večer, he? Chlapci, viete si predstaviť, že by niečo podobné urobil Ben? Nie, ten nikdy. Ten by nás hnal, to by sme mali pekný malér a radšej na to ani nemyslím. Hmm. Môžeš mi ešte raz vysvetliť, prečo to robíme? Lebo by to robil môj otec. Chod sa dnu zabávať, ja to zvládnem. Hlúposť, sme parťáci, zostanem tu. Vážne, len choď. Keď inak nedáš majsa, prinesiem ti niečo na pitie. Juhu! Ah. Hmm. Hm. No len poďte. Som pripravený. Môžem ťa vyrušiť. E, čo? Nie, teda, iste, ja ty rušiť smieš, hej. Fakt nevydám súmyslu, vetu. <laughs> Vydrž chvíľu. E, sadni si. E, môžem, môžem ti... A, e, netreba. Sadnem si sama. Dúfam. O, <gasps> pane Bože. Pre pána Jana, ja si rodím. Čože? <laughs> Naletel si. <laughs> Dobre, dobre, vážne. Takmer ma porazilo. Je to nádhera však. Porážka? <laughs> Tá noc. Ó, oh, hej, aj to. Je príjemná. Môj otec miloval hviezdy. Povedz mi, aký bol? Ocko? Bol úžasný. Taký sa dnes nerodia. Pritom nie sme ani príbuzní. Našiel ma a vychoval. Nikdy som o tom nerozmýšľal, ale všetko to robil pre mňa. Bol pre mňa ten najbližší. A pri poslednom rozhovore mi povedal, že keď ma našiel, pozrel sa hore a povedal, že hviezdy. Chýba mi. Ech. a čo ty? Teda, ak to nie je príliš osobné, ak, ak, ak si myslíš, že som nemiestne zvedavý, tak máš smolu, spust. Dobre. Ah, neviem, kde začať. Bola som vydatá a žila som dobre. Mám pocit, že je to celá väčšnosť, ale jedného dňa prišla búrka. My s Bessie sme vybehli na lúku a vyliezli sme na kopec. No keď sme prišli domov, tak všetci boli preč. Vieš, čo si myslím? Že aj my dvaja si zaslúžime trocha šťastia. na hrdinu prežúva Hej, ty si benou mladý. Otis však. Takže oni z teba urobili šéfa. <laughs> to je skvelé. <laughs> Myslíš, že ho môžeš nahradiť? Otis, kde si vtedy bol? Povedz, zabával si sa? Smial si sa so svojimi kumpánmi? Keby si tam bol, mohlo to dopadnúť inak, no ty si tam nebol. Tak fajn, od tejto chvíle to bude fungovať inak. Keď prídeme, ty prižmúriš oko Sem tam sa tu stratí nejaké zviera. Hej, tak to na svete chodí. Bude to naše malé tajomstvo. Oh, ešte niečo, mladý. Keby na teba prišiel náhly záchvat odvahy, zožarieme každé zviera v okolí. A teraz sa vráť, aby mali všetci pocit bezpečia a my prídeme zajtra večer. Tak zatie. <laughs> Dobrú noc. <laughs> Tučný, neschopný. <laughs> Ahoj, Ocko. Ja len som sa zastavil a... Chcel som... Bol si skvelý otec. A ja som... Neviem, čo som si myslel. Najprv som veril tomu, že ťa nahradím. Ale ty kojoti, ty by si sa im bol postavil a nebol by si cúvol a... Ja som mal hrozný strach. Viem, že som vždy hovoril, že nie som ako ty. A nie som. No chcel by som byť. Nedokážem to, ocko. Musím odísť. Prepáč. Duke sa o vás postará, nemusíte sa báť. Hej, hej, hej, hej, hej, o čom, o čom to rozprávaš, ha? Mohol by si byť trocha tichšie, nechcem z toho robiť veľkú vedu, chápeš? Hej, počúvajte, Otis z nášho dvora odchádza. No, čo, sa deje? Naozaj odchádzaš? Žartuješ? Už Niečo. Ty odchádzaš? Prečo? Otis, vážne, predsa my dvaja sme najlepší priatelia. Nie, Pip, je koniec. Odchádzam, jasné, o nič nejde. Pokračujte v práci. No tak, Otis, urobíme, čo nám povieš. O to ide. Nechcem, aby ste robili, čo poviem. Nechcem, aby ste ma počúvali. Nepočúvajte ho. No? Nerobte, čo vám hovorím! Dobre, takže to znamená, že zostaneš, ak nebudeme robiť to, čo nám povieš. Včela. O, o, ďaká. O, o, zase živá. Duke, budeš šéf. Daj dokopy psov, spolu to zvládnete lepšie než ja. Jasné, ako povieš. Musím si vybudovať vlastný život, sem už nepatrím. Hmm. Ahoj. Ahoj. Čo sa stalo, Otis? A nehovor mi, že nič. Je to, je to komplikované. Ak máš problém, pomôžem ti. Zdôver sa mi. Chceš vedieť, čo sa stalo? Stúhol som. Včera som kojotov neodohnal. Nezmohol som sa na nič. Dnes v noci sa vrátia a ja nikoho neochránim. Všetci sa tu na mňa spoliehajú. No ja som absolútne neschopný. <gasps> Oh. Otis, najlepší vodca nie je ten najväčší a najsilnejší, ale ten, komu na iných najviac záleží. Hej, pekná myšlienka, Daisy. Fakt, veľmi hlboká. A vieš čo? Bessie mi bude naozaj chýbať. <laughs> Dobre, ak to tak cítiš, nebudem ti brániť. No chcem ti povedať ešte niečo. Aj keď odídeš, ja ti verím. Otis! Otis! No tak, Zob, upokoj sa. Čo sa stalo? Oni, oni vzali uh, Rika. Uh, no tak. E, e, e, Našiel som ho! Otis, prišli kojoti a uniesli Etu, Hanu a možno 6 či 7 ďalších. Neviem presne. Cez deň sa sem nikdy neodvážili. Mne povedali, že prídu až v noci. Klamali mi. Čože? Ale nič. Otis, vzali aj Medy. Kojot je silné zviera. Čože? Že kojot je silný. Len tak uvažujem, ako by si s ním poradil niekto silnejší. Hmm. No, čo budeme robiť, čo? No, čo? Čo? Čo? Čo teraz? Čo počneme? Dozrieš tu na nich. Veľmi rád. Vrátim sa. Nie, Pip, zostaň. Sám to nedokážeš. Môžu ťa zabiť. Áno, asi môžu. veľmi rád, že nám budete robiť spoločnosť, dámy. A ďakujem vám za trpezlivosť. Radi hodujeme po tme. <laughs> Ste úžasné bytosti. Ja osobne jedinu milujem a najradšej mám kožu. Si škaredý a zlý. Čo? Že si zloduch. Zloduch, zloduch. Aj zloduch sa musí najesť. Daj jej pokoj. No. Ty budeš moja. Malú si dám ako predjedlo. Zatiaľ mi ju uvarte. To vieš, keď už som ten zloduch. Polož tu, malú Otis! Otis! Oh, vidím, že sme dostali záchvat hrdinstva. <laughs> Niečo také. Poviem ti, ako to urobíme. Najprv ti vezmem kuriatko a Nie. potom, keď sa budeš zbierať zo zeme, vyslobodím sliepky a spoločne odídeme. To znie zaujímavo, len neviem, ako to urobíš. Zabite ho. Well, I know what's right. I got just one in a world that keeps on pushing me around, but I'll stand. Vidíte ho, hrdinu. Myslel si, že môžeš prísť do môjho brloha. A teraz tu budeš ležať a sledovať, ako žerieme tvoje sliepky. Pozrime sa. Silný muž sa postaví za seba. Silnejší sa postaví za druhých. <laughs> To bude zábava. Cítim strach. Dokalo, vravel som, že to vycítia. Oni to cítia? No dobre, priznávam, mám plné gate. Drž sa ma a dobre to dopadne. <laughs> Fajn, budem vám kliť vaše chutné chrbty. Nechutné chrbty. Hej! Prepáč, sú to len bobky. Som nervózny. <laughs> to je tvoja armáda? Niečo mi našepkáva, že by si mal o pár krokov ustúpiť. Pátošku! Si zlý! Si zlý! Čo? Au, môj lakeť! Vieš, čo urobím? Lesniem ti rovno Nebojte sa, ja vám pomôžem. ale. Tuším, som obklúčený. Ó, žiadny strach. Pre teba mám niečo špeciálne. <laughs> Toho malého fakt zbožňujem. Čau. Chutí to ako hydina. Hydina. Sliepky, sliepky, sliepky, sliepky. Ku mne, ku mne vychlbaté štvornohé sliepky. <laughs> Len pomaly, pomaly. No poď, ukáž, čo v tebe je. Som Benov mladý. Nikdy sa nevracaj. No, na to by som vzal železo. Počuli ste, ako som kikiríka? A potom som povedal, že ho ovalím palicou. Viem, to si pamätám. A koľkokrát nám to ešte budeš opakovať? To bola noc, čo? Premohli sme kojotov, zob začal kikiríkať a keď sa vrátime, budeme mať na dvore nový prírastok. Ha? Daisy, len čo si odišiel, začala rodiť. Daisy? Daisy bude mať maličké. Čo si si myslel? Že bude väčšine len rásť a rásť? Mm. Je v poriadku. E, musíme sa vrátiť. Ale takýmto tempom to asi nestihneme. Neboj sa, Otis, určite bude v poriadku. Miles, ja musím byť pritom. Asi ste zabudli na to, že hovoríte s dámou, vážení. A keď hovoríte s dámou, dívate sa jej do očí. No, jasné, jasné. Zavoláme im, kde si motorky nájdu. Mm. Duke, čo sa deje? Otis, rýchlo choď. Myslím, že už je čas. Ponáhľaj sa! Ú, páni. Don't be the Otis, tak som sa bála. Nemala si dôvod. Mal som to pod kontrolou. Ale už som s tebou. A ja som sa ti vrátil, moja drahá. Hm. Poďme na to. Ide ti to, len zhlboka dýchaj. že to boli. Á, objavný posnatok, ty odborník. Hm, čo by si čakal od prasaťa? Ako to, že sa nič nedeje? Dúfam, že to prebieha normálne. Hm? No hej, čo ak, ak sa tu malému nebude chcieť von? Čože, ty myslíš, že by mohol zostať nula? a v jednej krave by boli dve? Nič také som predsa nepovedal. Ale hej, povedal. Hej, Duke, povedal som, že v nej budú dve. Na do toho netahaj. Ó, pozrite sa, Oh, to je ale rozkošný chlapček však. No choď. Je úžasný. Aké meno mu dáš? Myslela som, že sa bude volať Ben. Oh. <laughs> To je výborné meno. Vitaj, malý Ben. Tak čo, môj maličký? Ha? Páčim sa ti? Ty si rozkošný. tak choď. Otis, tak sme sa rozprávali a vieme, že máš trocha iné plány, ale vieš, naozaj sme ti vďační za to, čo si urobil a chceme sa opýtať, či, eh, či by si tu predsa len ešte nechcel zostať. Áno. Niečo vám poviem. Kým budem nažive, žiadnemu zvieraťu na tomto dvore nikto neublíži. Ja, Nora Bidiova som veľmi významná osobnosť a podľa toho sa k sebe budem správať. Aha. Páni, asi som zabudla použiť kondicionér. Oh, oh, oh!